بسم الله الحق ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Kırkıncı sure El-Mü'min Aynı zamanda Gafir adını da taşıyan bu sure 85 ayettir. 56 ve 57. ayetleri Medine'de inmiştir. Adını Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 ve 45. ayetlerden alır. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu harflerin tefsiri için Bakara suresi birinci ayete bakın. Bu kitap mutlaka galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. İnkar edenler müstesna hiç kimse Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Onların şehirlerde rahatlıkla gezip dolaşması seni aldatmasın. İnkarcıların dolaşmaları ticaret ve karlı kazançları için korkusuz ve tehlikesizce seyahat etmeleri, dünyada sağladıkları üstünlük ve buna karşı Cenab-ı Hakk'ın kendilerine mühlet vermesi şeklinde tefsir edilmiştir. Onlardan önce Nuh aleyhisselam ve kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini engellemeye her ümmet kendi peygamberini yakalamaya azmetmişti. batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. İşte cezalandırmamın nasıl olduğunu gör. Ayet Mekke kafirlerinden sonra gelen Ad ve Semud ve Lut kavimleri gibi bir takım milletlerin inkarlarına, peygamberlerini yakalayıp öldürme çabalarına, buna karşılık da Cenab-ı Hakk'ın inkarcıları helak edişinin görünür örneklerine işaret edilmektedir. Çünkü inkarcıların harap yurtları ve feci akıbetleri bunu göstermektedir. İnkar edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti. Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.'' O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru derler. Arşı taşıyanlar hamele-i arş denilen meleklerdir. Rivayete göre sayıları dörttür. Ancak Hakka suresinin 69. ayetinde kıyamette bunların sayısının sekiz olacağı bildirilmiştir. Arşın koruma ve tedbirine memur oldukları için bu isim kendilerine mecazen verilmiştir. Arşın çevresindeki melekler de arşı tavaf eden meleklerdir. Devamlı olarak şöyle derler. Rabbimiz onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات قد رحمته فذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون Rabbimiz onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanlarından da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Bir de onları her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmişindir. Bu en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere şöyle seslenilir. Allah'ın gazabı sizin kendinize olan kötülüğünüzden elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet ediliyorsunuz fakat inkar ediyorsunuz. Onlar Rabbimiz Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Biz de günahımızı itiraf ettik. Bir daha bu ateşten çıkmaya yol var mıdır derler. Birinci ölüm dünya hayatının sonunda, ikinci ölüm ise kabirde ilk sorgulama yapıldıktan sonra vuku bulacaktır. Buna göre birinci dirilme kabirde sorgulama için, ikinci dirilme ise kıyametten sonraki ebedi hayat içindir. İnkarcıların ateşten çıkmak için sordukları yol ise er veya git cehennemden çıkış, Allah'a itaat ediş veya tekrar dünyaya dönüş çarelerini aramaları şeklinde yorumlanmıştır. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار Onlara denir ki işte bunun sebebi şudur. Tek Allah'a ibadete çağrıldığı zaman inkar edersiniz. Ona ortak koşulunca da bunu tasdik edersiniz. Artık hüküm yücelerin yücesi Allah'ındır. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur.'' Allah'a yönelenden başkası ibret almaz. Gösterilen ayetler ilahi kudrete delalet eden harika eserler ve kemal yollarını gösteren şeylerle indirilen rızık da rızkın sebebi olan yağmur, güneş ve hava ile izah edilmiştir. Haydi kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a Allah için samimi bir şekilde ve ihlası olarak dua edin. Dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir. Dereceleri yükselten tabiri gökleri birbiri üstüne kurup yükselten, dünyada kullarına yüce mertebeler veren, cennetteki yerlerini yücelten, meleklerin arşa veya göklere yükselmelerini temin eden, müminlerin sevap ve derecelerini yükselten şeklinde de açıklanmıştır. Ayette geçen ruhtan maksat Allah'ın kullarından dilediğine ihsan ettiği ilahi vahidir. Kavuşma günü kıyamet günüdür. Çünkü o gün göklerde ve yerlerdekiler, öncekiler ve sonrakılar, abidler, mabut, zalimler ve mazlumlar hep orada buluşacak vardır. O gün onlar kabirlerinden meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükmüranlık ve mülk kimindir? Kahhar olan tek Allah'ındır. Soran da cevabını veren de اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفى في الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çarçabuk görendir. Yaklaşan gün hususunda onları uyar. Çünkü o onda dehşet içinde yutkunarak yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçisi vardır. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini de bilir. Allah adaletle hükmeder. Onu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemez.'' Şüphesiz Allah hakkı, hakkıyla işiten ve görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler.'' Böyleyken Allah Celle Celaluhu onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı.'' ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقال ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه اقتلوا أبناء واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال Bunun sebebi peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getirdikleri halde inkar etmeleri idi. Allah da kendilerini tutup yakalayıverdi. Doğrusu o kuvvetlidir, azabı da pek çetindir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Onlar bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. İşte o Musa tarafımızdan kendilerine hakkı getirince onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınları sağ bırakın dediler. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. Bu üç kişiden Firavun ve Haman, Kıptilerin ileri gelenlerinden, Karun da İsrail oğullarındandır. Daha sonraki ayetlerden de anlaşılacağı gibi onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını da sağ bırakın diyen de Firavundur. Ona bu fikri veren de Haman olduğu rivayet edilir.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 Musa'yı öldüreyim.'' Kurtarabilirse Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dinini değiştireceğinden yahut da yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. Firavun bırakın beni Musa'yı öldüreyim diye konuşması onun öldürmekten alıkoyan kişileri göstermektedir. Çünkü Firavun'a Musa için bu senin korkacağın bir adam, bir kimse değildir. Eğer onu öldürürsen halkın kalbine bir şüphe sok sokmuş olursun ki herkes senin açık delille tartışmaktan aciz olduğuna görür ve sana inanmaz. Bununla beraber Firavun'un zikredilen ifadesi kendisinin Musa aleyhisselamdan ne derece korktuğunu da göstermektedir. Musa de ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim sizin de Rabbinize sığınırım dedi. Firavun ailelerinden olup da imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin azabın bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez.'' Firavun'un ailesinden imanını gizleyen bu kişinin Firavun ailesinden Firavun'un amcası olduğu söylenmiş. İsmi hakkında da ihtilaf edilmiştir. Firavun ailesinden inanmış kişi sözlerine şöyle devam etti. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا فمن ينصرنا من بأس الله وشهادة وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من التناد Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah'ın azabı bize gelip çatarsa kim bize yardım eder? Firavun ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. İman etmiş olan dedi ki Ey kavmim doğrusu ben sizin için Nuh kavminin Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların başına gelen bir akıbetten korkuyorum. Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Ey kavmim gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışma gününden arkanıza dönüp de kaçacağınız günden korkuyorum.'' Sizi Allah'tan onun azabından kurtaracak kim vardır? Allah kimi sapıttırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur. ولقد جاءكم يوسف يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرخا لعلي أبلغ الأسباب Andolsun ki Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmiş ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra peygamber göndermez dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle sapıttırır. Bazı müfessirler buradaki Yusuf'tan maksat Hazreti Yusuf'un torunu Yusuf bin Efram'dır demişlerse de Yusuf bin Yakup'tur diyen rivayet daha da kuvvetli görülmektedir. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler gerek Allah yanında gerekse iman edenler yanında büyük bir nefretle karşılanır. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böylece mühürler. Firavun ey Haman bana yüksek bir kule yap. Belki de yollara göklerin yollarına erişirim de Musa'nın tanrısını görürüm.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 Siz bana uyun. Sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur. Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar cennete girecekler. Orada onlara hesapsız rızık verilecektir.'' ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مرد ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Ey kavmim nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hiç tanımadığım nesneleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi aziz ve çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur.'' Dönüşümüz Allah'adır.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 Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatı verdi. Onlar sabah, sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en çetinine sokun denilecek. Kabir azabının gerçek olduğuna bu ayetle de istidlal edilmiştir. Kafirler ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz derler. O büyüklük taslayanlar ise Doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi derler. Allah'ın vereceği hüküm müminleri cennete, kafirleri de cehenneme sokmasıyla ilgili hükümdür. Ateşte bulunanlar cehennemin bekçilerine Rabbinize dua edin de bizden bir gün dahi olsun azabı hafifletsin diyeceklerdir. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار Bekçiler size peygamberleriniz açık açık deliller getirmediler mi derler. Onlar da getirdiler cevabını verirler. Bekçiler ise o halde kendiniz yalvarın derler. Halbuki kafirlerin yalvarması boşunadır. Bekçiler kendiniz yalvarın derken kafirlere şefaat etmeyeceklerini ifade etmektedirler. Şüphesiz peygamberlerimize ve ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Şahitler meleklerdir çünkü melekler peygamberlerin ahkamı tebliğ ettiklerine, kafirlerin ise bunları yalanladıklarına şahitlik edeceklerdir. Ayrıca insanlara şehadet edecek olan melekler, peygamberler ve müminler şahitlerden sayılmışlardır. O gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de onlarındır. Kötü yurt da onlarındır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrail oğullarına akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan kitabı miras kıldık. Resulüm şimdi sen sabret.'' Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون Allah'ın vaadi dostlarını muzaffer kılması biçiminde yorumlanmıştır. Firavun'un karşısında Musa'nın durumu bunun delilidir. Hz. Peygamber'in sabah, akşam hamd ve tesbihi aynı zamanda ümmetine bıraktıkları bir sünnettir. Rivayet edildiğine göre bir takım Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ahir zamanda Deccal bizim içimizden gelecek ve olacaklar işte o zaman olacak dediler. Bunun üzerine aşağıdaki ayet nazil oldu. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki onların kalplerinde asla yetişecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'asın. Kuşkusuz o eşiten ve görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Dünya insanlar için bir imtihan yeri olduğuna, insanlar da bir takım görevlerle yükümlü tutulduğuna göre bunun muhakeme ve muhasebesi için ikinci bir hayat zorunlu görünmektedir. Üstelik şu evrenin bir başlangıcı olduğu gibi elbette bir de sonu vardır. Ölüm gerçeği karşısında dünyanın insanlara ait asıl karargahı olmadığı da gözler önündedir. Yaratılış ve ölüm her an tekrarlanarak gerçekleştiği gibi kıyamet ve ahiret de mutlaka gerçekleşecektir. Kıyamet bu hayatın sona ermesi ahirette ikinci hayatın ismidir. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. İçinde dinlenesiniz diye geceyi görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني لما جاءني البينات من رب ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Allah'ın ayetlerini inkar edenler işte haktan böyle döndürülür. Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah Celle Celaluhu sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah yücelerden yücedir. O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah, hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Resulüm de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون Sizi topraktan sonra da meniden Sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan yaratan, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız ki içinizden daha önce vefat edenler de vardır ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan odur. Umulur ki düşünürsünüz. Ayette ilk insan Adem aleyhisselamın topraktan yaratıldığına işaret edildikten sonra insanın ana rahminden ihtiyarlığına kadar çeşitli safhaları tasvir edilmektedir. O hem dirilten hem de öldürendir o herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnızca ol der o da onu verir. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl döndürülüyorlar? Onu tasdika yanaşmıyorlar. Onlar kitabı ve peygamberimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardandır. Onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sıcak suya sürüklenecekler sonra da ateşte yakılacaklardır. في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضل Good فبئس مثوى المتكبرين فاصبر Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sıcak suya sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerede denilecek. Onlar da Bizden uzaklaştılar zaten biz. Önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Müşriklere sorulduğunda taptıkları putlarını inkar ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak Cenab-ı Hak Taptıklarını karşılarına dikecek, şaşırıp kalacaklardır. Bu sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İşte ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin.'' Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen sabret şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz yahut da seni daha önce vefat ettiririz. Nasıl olsa onlar bize döneceklerdir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana Kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman batılı seçenler husrana uğrayacaklardır. Gönderilen peygamberlerin sayısını Allah'tan başkasının bilemeyeceği muhakkak olmakla beraber tefsirlerde Yüce Allah'ın 124 bin peygamber gönderdiği rivayet edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan sadece 25 tanesinin isimleri zikredilmekte, hayatları ve Allah'ın emirlerini tebliğ hususunda verdikleri mücadelelerden bahsedilmektedir. Ayet-i Kerime'de ayrıca peygamberlerin kendilerinden ortaya çıkmadıkları, getirdikleri mucizeleri de Allah'ın emri ve izni ile getirdikleri ifade edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratandır. Onlardan sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki? Kendilerinden öncekilerinin sonu nasıl olmuştur? Görsünler. Öncekiler bunlardan daha çoktu. Kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha sağlamdılar. Fakat kazandıkları şeyler onlara asla fayda vermemiştir. Peygamberleri onlara apaçık bilgiler getirince, onlar kendilerinde bulunan beşeri bilgiye güvendiler, onu alaya aldılar. Alaya aldıkları şey kendilerini boğuverdi. Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında süre gelen adeti budur. İşte o zaman kafirler husrana uğrayacaklardır.''